dak ketemu trawe. Cicco, Cicco. Duh, bunuh diri aku. Cinta wis kadung seko nyongkot. Aku kok bisa buntut ada. Karena tadi semat mulat mulet kayaknya itu.

Dengit cini kan Bik melaku-melaku ditabui Rumah mbak lurah melaku ditabui Tabuan apa? Tabu gandeng Tabu Benjol tandes ni bunga di kau. <laughs> Kau ni nak tandes anak sinyone, lekak beri kecamatan ni. Tapi sak ben kepeduk lu mesti mabuk, ay. mesti goyor goyor. Iku lu yo opo kok kak paru paru kak gosong lah. Barang panas kok diombe terus itu. Oh iko rupane. Hmm. Oh, oh, oh. Oh, numblak no dawet rupane. Loh. <laughs> Eh, Warang. Kau ni hak. Oh, apa sih? Eh, nah, aku kempul. <laughs> Kalau kalau kumpulnya kok hak hukai. Ini dia mendem ini ya. Loh, mendem? Iya. Mendem apa ini? Ya? Men, mendem gadung. Ngomong ngamun. Kenapa makan gadung Ngombe. Oh ngombe. Iya. Tidak bilang gelas ini? Iki man. Iya. Terus gak karu-karuan. Ngombe guru kan? Ngombe apa? Ya kuntul ini. Kalau kuntul ya blek kok. Kalau apa kalau blek kok? Ya manuk cipret ya kan. Kalau <laughs> kebuacet ngombe kok se-anane. Eh kan gelam tak diri. Eh? <laughs> Omonganmu kisi tapi sengai nemen kan ini. Tak bener tak aku menghormati konco. Apa aku kan biri. <laughs> Satu kono biri lah, satu kono Oh iya iya gelem lah. Tapi lihat biri duit gak nonton. Apa mau toak ya? Mbo nek ngono. Toak e lawang. Iya gelem mana, nanti nyapluk jengkul mulu nih. Lho kan iku sandi. Tawak menawa. Menawa. Enak nise kontol campur bir karo campur tawak. Sing enak dicampur uli. Kuli kecap lah. Enak durung ngombe ge ngeraupi kon lho. Kon iku eh kon gloyer gloyer mangki mabuk ta? Lho ya apa kon iku. Eh mabuk ya? Iya. Tas aku kaliren. <laughs> Wadah. Anu wis ngene nek eh panjenengan ahli ngombe. Ngombe kira-kira pernah sedino entek sak bonjo? kurang yo oh, kurang kira-kira sak guci iku nek melekan biasa iku sing mesti ngono ya ati ya iya. dino iya. iku ngentekno sak sak jeriken aku iki oh jeriken iya terus drum iki kan oh drum tangki yo iya iku diombe tak didol maneh ya ngombe sak ngono kebacut biasa lo ojo terus-terus no aku yo ah. gak apa-apa emanan awakmu delok ndak awakmu koyo ngene lho iki gak lemu lho ngene iki lemu <laughs> iya lah gak anu kocok sri konto <laughs> ketok ilmu ciri tadi gede aku inang krian iya bareng udah digonceng anca aku numpak sepeda iya beda monter itu jadi tahu urut tuh pokoknya katu tangin lah iya iya iya kono bis simpangan <laughs> bare bis bis muda jurusan Surabaya telung agung iya simpangan dada aku roto iya <laughs> Yo ketik pisan awak niku. Antaran yo. Wis, ngene ya aku madhal rezeki ayo nanggonku tak hormati ya. Ngono. Iya kono mang aku bojoku sak kon dik masak oh ya. Iya. Nggo sak war tak jarene sak mampir ngombe. Iya iya. Wis ngene ya, enak ngombe apa enak. Enak wis terserah lah loh. Hmm. Terus sama. Sakno ya. Ibu nak tapi. Ono nok banyu aki karena aku buat buka kia sini. Sampai dulu buat. Sampai dulu buat. iyo, karene iki wis bensin lak dodol bensin nah, kan tak kari papat iki wis entek wis apa-apa wis. Kita ono nek nek aku gak mendem tapi ngiler. <laughs> ya iki kok kumat aku ayang-ayangku. Kok gak ono-ono, wis tak pesen cowok teko gantang. Ora mbule wis. Ya wis ono. Siko mbok omah ono. Mbok pitik cilik enak dapakne. Iku sing enak dicaki. <laughs> Anak wis anak wis semeh. <laughs> anek wis cemet lho. Iya. Iku nang terus diceri jeruk pecel. Lapo <laughs> pete cilik dicai. Eh nak ketepokno ngono. Wis kadhe nak tukokno. Iya. Bojoku mang tuku pete talgun. <laughs> Iya lho. Pete talgun. Aku mekas aku. Mekas apa nih? Njaluk jalune lho. <laughs> Lah jawab jalu iku. Mulih enak mendem gen jalu anakku ayo tenan. Lho ka enak ndi pitik talkun karo pitik Jawa karo pitik oren? Sing enak iku sing gurih, sing sing nikmat ngono. Iya. Kadal ayo. Ora <laughs> boleh nambani gatelmu iku. Oh, wis ta lo? Oh. Aja kakek ditari, aku mrono tok etok eh, nang sama tok. Tok nang sak iki sak iki lho. Wis kok gampang. Lenggo iwak pitik ku digoreng, digoreng garing yo. Iya iya. Engko ana campurane. Ya mbok. Timun yo. Timun yo bengkuang yo. Iya. Arep mau apa? Timun bengkuang arep. Lah arep doyan aku. Kacang. Lah nek ana kacang iku doran yo kenek yo. Kamu sok ditari yo, sok kok. Wis tak tata ndok ma? Embuh nek ngono. Bonjor tak deleh. Nah. Gelas tak deleh. Mm tak deleh. Iya. Bonjor gawe wadah biasa. Wadah sowan. terus sewur gawe oh, gawe ngedu terus gelas gelas gawe ngombe to gampang mulai wis ploso dibeber majit gitu <laughs> Oh, apa? Tambul mayat itu. Oh, apa kan yang beber kloso itu? Aku ngomong balik ke karu-karuan lah. Ya apa musuh wong mabuk ini? Halo, Bung. Halo. Waduh. Wah, bagaimana ke priye? ngomong aku kok bilang... Kayak kaparun nih. <laughs> Kan kok belang telan ya omonganmu? Ya apalah, kok niku sing ngajek nang omah apa? Lah bendina nang omah. Aku kepengin roh omahmu ambek omahmu nawar. Waduh sapa arep. Wis aku nang gon mulo lak simo iki ta. Simo. Heeh, mlebu omahmu masalah omahmu cek cekli ini. Oh, di, temen. Dibangun sing bangun tapi ora tuwa duduk aku. <laughs> Tak delok ana pedayoan iki ana raket, ana bal voli. Lah anakku iki apa? Krisi. Sapa sing ora raket? Kristian ing Oh iya, supaya sehat awake. Jadi, tak banterno cek umum. Tak bodo kon, Long. Wis apa? Usah aku ngoncek balik, sampe oh, menawar. Iya. Kemana menawar saya gigi bangun. Oh temenan. Ya ini kok gede gedong ini ya. Saya gigi dimistik hari ini. <laughs> Dimistik ngecelang ngecelang. Kali kan mantap simpang simpang ini kok cepet Wes aku mlebu mamu beleng. Iya. Tak delok masalah nek pedayoan iku lho sembarang ya ono teken bathok. Lha lha kene iki kan nek mertuamu to. Marlo balik kan gemane lho. Sore ta? Iya, aku pengin kepethuk, aku petuk maneh. Oh, terus kok. Pertama rekaman dhisik awakmu enggak katut lho. Ya, ketinggalan. <laughs> tak delok nang kamarmu iku kain apa sing pating crencel. Lho anyane jahit bojoku. Oh, iya jahit bojoku. Komersil ya. <laughs> Komersil. Ayo kae sampingan. Iya iya jahit. Wis gak kepethuk kon. Aja wis itu kainmu. Kok. kan kok udun jadi. Kenapa iku nek wong kok jopo boleh toro klano wis. Ya apa. Kan nang tangane sapa hari. Enggak apa-apa le, enggak apa-apa ya, Nduk. Mari ngono mbuh balik mana memuna warung sing ana perlune. Waduh, jadi malam. Ya mlebu centongamu iki ora kuwi. Iya. Walah gombal opo sing kan. Ana ana sing biru ana sing kuning. Iya. Lah sing tengah putih tengah coklat. Ya iku lah jenenge ndel cewek emakmu. makanya <laughs> mari ngono aku aduh gaen enak iya aku pengin kepethuk mun ora karto luci ibu mbalek anggon mana oh, mesti balik mana kok iya nek durung disuguhi mesti balik kok iya aku gak milih sugane lho milih kepethuk aku ta iya aku durung teko lho nggo kursimu pelituran mengkilap ngono ya wah oh, tas suku yo iya terus ana bupet main-main iya aku tak sorokane apa apa rokok apa sing gak ono lho yo iku rokok uncalan teko terop iki <laughs> ngono tak dhisik lho. Sepahe lho tangane kok nyelidis ngono. Sare kene kaya omahku dhewe. Apa kanca. Mari ngono pamitan terakhir aku. Heeh. Wong sing jece pemain munawar meneh. Gak petuk kok nek petuk munawar. Oh, kok gak mule-mule Jebat? Nah, lalu tuh marah. Nanggon gua tak delok ono kerangkeng jilik. <laughs> Tak buka masalah. Apa? Tegesan nopo aja. Ya iku. Iya. Aku masuk masuk tegesan ya. Apa? wong susure mbok. Perlu rek paling ngoning. Ana apa jan apa? Kak Sakari durung tau kadhasen iki pak. <laughs> Jangan tak jarak tanggapan. Lho, tanggapan apa? Ben. Loh, ah, aku lak oleh iki ta bon-bonan. Arek gak sak jam dadi sorot iki Sorot ya. Si kulo sing didelok bengi iki pelawak-pelawak grup. Grup, grup, <laughs> grup, grup, grup, grup, grup, grup, grup, grup, grup, grup, grup grup trio lah awak ya kon aku munawar oh saunggaling iki ngono kok saunggaling nek bar iki dibutuh nang Jawa Tengah rek oh terus karepe apa lah diceritane kudu gawe ekstra ketoprak oh njaluk adekan ketoprak yeah. satu pati tanpa nah, kang ah. piro iki kang eh, apa ya semene isuk mben kon gelem lakoni njaluk saunggaling grup ya kan iya sembarang nanti diburui perahu tuh temen. Wis, mene nang tanggapan safari ben nang menawar ben melaku. Telung dino maneh. Nyunat. <laughs> Ayo saiki latihan. Tanggapan kan. Latihan. Eh apa? Saiki apa maneh? Aku aku dadi apa? Oh dadi patih. Patih terus ngono. Iki ana apa iki? Eh magang. Iya, iya. Magang bapaknya Waltam. Iya, magang. Iya. Nah, safari satu. Satu.

Tak pikir-pikir tabuhanmu mang kaya tabuhan Madiunan eh, ngono. Sik, nyacak iki tabuhan biasa iki, tabuhan tabuhan biasa. Ya, gun ya. Ya, ayo ayo. Ayo sik coba. Iki Ya. Nah, nah, nih, nah, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, babar ini gendingnya jadi kemana? Iya pancet, iya terus. Oh, iya, Ayo, ayo. Iya, pancet. Iya, babar ini pancet malu. Iya, kata oleh malu. Tapi kak, kak diroba. Iya, pancet. Ngapal hmm. no, iya. ta melok ketoprak kok apa? Wah, ndo pati mburine kursi. Ono ngarepe kursi. Mburine ngoten. Lho, kurang percaya ratu ning. Mburine. Mburine kursi kok niku ngotot ae. Ayo, ayo. Thank you. gede lho nanti arek-arek mare lho lho ala lo... kon lapo lho gemburine kursi lho gemburine kursi loh... nek Ya arepe kene tumon sik kon iki ana ratu ndang patene terus mulet ngene. Bayar ri, iki pancene karo tolong keminter pancene. Oh, arepe ta. Meru. Karo karo. Wes aku nek ngarep. Ya, kene. Saya pondok kene. Iya. Bangun. Nah, ayo kon. Aku dhisik bangun. Iya, tak bangun kon. Iya. Popo Pati. Wonten dawu. Popo Pati. Wonten dawu. Popo Pati. Wonten dawu. Popo Pati. Popo Pati. Popo Rusak, rusak, rusak. Ajur, ajur. Remak, remak. <laughs> Iku ana popo popate lho. Iya, popo pate. Guring, guring, guring. taru taru <laughs> eh kok ora sing golengan sing taru YA arek ndere guling guling iya taru penaru taru apa ya gambange teru niku ayo matur kon menyanyi nembang nembang eh, gak kon dangu dhisik ah dangu bapak pace nuni nggih apa becik sawanira bapak SAK sakniki tinimbang jaman jepang <laughs> Kita JAMAN Jepang tak tetek untung. Alhamdulillah. Oh, ngatur nek selamat. Iya. Kanti selamat Gusti. Oh iya, sik kan kono. Kon pati inggih. Apa padha becik sawan sono ya. <laughs> Ya napa? Oh, kupinge buntu. Satune telo. Kok pati? Inggih, apa padha selamat sawanira? Ah, nek tinimbang kula nggih gedhe selamat. Selamat endi? Selamat tewak kasdran. Wah, kok niku. Hmm. Apa? Apa bate? Apa podo becik sawanira? Kula lalai linggis. <laughs> Eh, perasa mendelak aku ini kalau pandai itu kan. Kok dilalai linggis? Oh, kalau lu linggis, Gusti. <laughs> Orang lewat pucuk pangestuku tanpa nono, ya yote. Jaran jauh panganan di kau. Wah, wes-wes saya. Jaran jauh panganan di kau. Oh, itu jauh Kan itu meneratu kentakan. Iku lho, So nek jange apa iku nek jange matur ku kudu oh, nembang. nembang sinom, sinom terus sinom. Sinom aku ah, iso. Sinom. Sopo manis kaya sirun. Sopo manis kaya siti. <laughs> Kayak sira. Kulane tak sing gelek nontok rek, kon iku bener jiwamu jiwa seni sing gelek nontok kesenian ta. Iya nggih. gak kaya aku. Nggih. Bila gelek nontok patih matur nang ngarepe kersane ratu. Hmm. Dari barat sampai ke timur mandata puyo-puyo Sambung menyambung menjadi satu kula tuntun. Wis dhisik ta. Tapi pokok menyanyi dari barat ya. Kan iki ya itu. Men ku pate ta taman kanak-kanak kok Ya mbo kok mares ngene. Wis ta ah, sing ngene ya, pancen latihan ketoprak iki nek didik akeh gak iso ngene iki tambah gak enak. Ambe golek sing iso. Iya, golek bolos sing iso. Kok mulai tanggap ketoprak iku gak iso disak-sakno nek hmm. didelok wong sing pinter isini-sini rek. Wong mlajari awak dhewe. Senyane iki dimajokno ya iki hmm. nek durung duwe pakaian naik luru plastik dan. Kono. Padane kesenian kire kok. Kesenian Jawa Timur Jawa Tengah iku padha ae. Sing penting saling saling apa jeneng iku hormat menghormati, hormat menghormati lan saling bergaul ya, harga menghargai, cocok ya loh Saiki sing penting kok belajar ketopak nguk surai. Ngono. Saiki golek dhuwit dhewe-dhewe ae. Ngono. Kesangu ah. ya? Iya, kesangu. Iya, ndelok panger. Iya. Turu. Panger tok kono. Ayo golek sangu dhewe terus meneng ngumpul budal bareng nang. Iya. Iya. ati duwe ku yo enak temen kaya aku eh nyambut cesa nyambut gayo enak eh mikirno rumah tangga ya wis lumayan bojoku yang ngono ngono tak pikir-pikirno nek bojoku iki nek tepak aku ndo omah oleh tuh nyambut gawe belanjaku tak kena kabeh semua orang di toko wingi masa ya boros-boros jadi kayak <laughs> <laughs> Boleh aku dimana boleh sendiri kok keren apa? Boleh tak? Kelah muta. <laughs> Dek pucu. Si Ayu ni. Enak Ayu di mana lele kayak apa? Ela ngingon, Ayu ngingon, aku si Ayu bisa garuan. Apa ngeromen? Hmm, ngeromen, gue ngeromen. <laughs> Ngomel salam. Ayo kok ngomel ae penggawean mbok dalan ngomel mbok omah ngomel gak cemplung ilate. Wong oh, lho Dik, nek tak belanjani lho. Wong lanang, wong lanang gak nyekel jauh ae lho, duit 3000 kon pek kabeh. Lho, kok wedok kok minangka pejaringan sih? Lah mana sing golek sing aku. Tapi yang ngono sembarang sembarang tuku kene, kono tak belanjani. <laughs> tak belanjani 200 ya, Bapak. Ora ngono atis. Nek ngawur aku ngono ujar. Eh, kok kaya akeh, hmm. ora sembarang. Ringane eh. rong dina ya nyatem. Sembarang mergo kontak entek sembarang dron, bersih kan om apa? Bekas bekas entek kabeh. Mergo royal terus. Dadi wong wedok mesti gemi apa? Oh? Kurang gemi ta? Alah, alah. Wis piro gemi ku? Gemi tak belanjani sewu, yontek. tak belanjani rong ewu ya amblas kok iso lho wah duit sewu kata jaluk kocok moto sing milih apa kono teropong sik begini jangan jalan aku ya sing dijaluk aneh-aneh ono nang pasar kok dik ono kocok moto tak keliling Keliling nanti, mau buka tahu lu mau teko mah ya dibeleng. Leng di. Tamburuan. Ya, nyak nang pasar yang buntut ae. Ngono mane kamblas. Oh. Saya karo wong lanang rada umek kae. Cek wis meneng-meneng gak gak aku ilang. Wah, apane gak tunggu ngono mah tambah ambas satu teneng ngono mane. Jenenge mah juga jekot tok. apane dhewe misteri wong kene kang ngene nganggur ana enak wae kene umek ngawur lho macak di lamuk tok lho mangan durung lha kok gak mangan nem menongkon gak dimasak nang ngono lha njuk wakul kemang kok deloken ana apa mari panas teko sing ngono lho Aku iki masak akeh jalukon sing gemi, ajang iki lurik lan ngetin. Wingene ngetin lho, Pak. Terus. Yo gak kasih ampun, yo gak akas blas cemuwek ngono. Repot. Engko nek jane atas dari ora. Masih kok tak atas atas. Masih kok cemek di ditutup. boleh aku gak karo karuan. Kole tak tak serem mentol mentul. Makanya kiri. Enggak tahu. Eling <laughs> Eling nom-nom aku biyen. Lah, kan eling nom-noman. Biyen ro, sering aku iki wis tuwek, Kanu biyen apa nom-nom aku? Hmm? Apa? Pimbang. Waduh. <laughs> Mau kirang perkara. Saya enggak mau oh, waktu kring-kring, ngepel ono. <laughs> Baru ngepel arep beli becak. Namangan kan lo? Iya, kita mangan sih. Lo do pecel. Heeh. Mm -mm. aku tak bayar arisan. Iya, tak mangane. Waduh, iwa er. Punane Waduh, ana piti, ana cecek e bang. Eh, sumpah. Merah iki sing tinggal wae. Eh, apa? Tak Wangane bapak masih cecek-cecek Duun Biasa yang mau mangan Mangan enak-enak Oh, nale buju ke sampe Ini gitu, tak pangannya cecek e. Cecek sampai piti kok podo aja rasanya Tapi tambah sini tambah gue enak ya Tambah sini tambah nemen hari Wajit Hahaha padang kadal. <laughs> Iya. Masih ngene-ngene tak buangane. Wah. Baik bandak. Ya lah. Pak. Sampeyan iki mikirake panganan, kula iki mertamu, Pak. Wis gak tareken. <laughs> Mangan enak-enak wah, pun bingung cok ae, ana omangan enak-enak ngene kok. Nuwun. Wah, iki omangan enak-enak kok. Kuang-kuang, kuang kuan ae. Berapa sih? Kula sing ngamen. Lho, pas iki dhuwit. Lah enak, pas iki mesti kunci baku. <laughs> Oh, tak tapuk wong iki. Wong kene iki golek duit sing gitu mangan tak kon nuku. Ora enak dhewe ini ya. Kula niki mboten ada duit. Lah ya apa wong kene dhewe ya Ah, ngono lho. Nih kenten tip niki. Oh, uh, tip wes gak usah. Lho, lan apa mboten usah? Pak kene wis anu apa itu? Rekene wis bosen lah. Bosen. Lho, mboten nggo sampean, Pak. Kene wis balik-balik ana tip rasane bingung aku oh, sampean. Aku bingung bocor kok. Iki iki mboten kan nggih sampean. Kan yo dhewe. Wala mau aku gak usah. Ah, oh. Kelas style nggih. Kelas style lah enak nggih. Gak usah. Eh, kelas style lebih kecil. Alah, kelas style. Loh.

aduh taro pecat jadan kamu ngecel dan dia aku Ini sing enak-enak ya. Oh, mesti wis ae. Mulai kena tak balekno. kemarin. Wong itu lah pentah mesti sih mas. Bukannya nyala lah. Dia membayar dari nari. kok boleh meler-meler kenapa sih nak kok nangis ya cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk dah lo apa sih kan mau lo kan berkiri badan Buatan kuat kula wak Kak buat apa angin nak? Ambune belangkon Terung tak umpah ini kak cung Ya opo nak? Wah umpah kula tebe wak Mamun bijong. Pulau ta. Japani jagat. Tu mana mau macam ni jagat ni lo? Nanti sanggup ni wah damel gerio damel oma. Kon <laughs> ya ngerokah bisa kanop bangga. Ah, urang kata rimawan, Pak. Lah yo ngono ta, sono ono lah pokoke nanti nyeluk sak arat-arat iku. Nenten nggih 10 10.000. Dhuwit kabeh? Nggih. Heeh, mm, kene dhuwit cuma Cintan. Telung atas. Buat nanti susuk telung atas. Gak pas. Hanya dua kelitik. Kun bang, Ya kula mulai. Ya, mulia. Ya, apa ni? Lo, oh, teko mana ini? Wah, tada, tada. Wah, tu ketoprak. Tada, lu, tada, tada. Tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, <laughs> tang, Sun waspada iki koyo kakang pate iki. Mbah, mbah, karo. Yo kok dadi pate ta enggak? Aku apa mulu? Ora boleh dipate kuwi. Koyo kakang pate. Ala apa piro aku mbayar kon piro bayar nang aku? Kon jan dadi pate enggak? Balem, nek kon bayar dilukno. Ayo wae ngono dilu ae. Lho ngewangi kan. Ya wis tak tapi bayar ae. Nang ilang. Barengan kok brian kene. Sampai ngilangi aku. Nemen kon iki. Kaya kakang pati. Pati apa? Pati lu gender. Nggih, Gusti ngono lho. Oh, ngono ah. Kon gak iso tak cucukmu. <laughs> Oh, gak kena warahi mang. Kaya kakang pati. Iya. Apa sebabnya pirang-pirang suanan orang suan merang ngarsa gue? Aku bengong. <laughs> Mau merepot? Mau cekaru? Eh kok dicekai apa sih? kaya inggih Gusti oh inggih Gusti <laughs> inggih Gusti apa sebabnya kok ora suan menyangar saku kakang batik inggih kula menika repot ngono <laughs> repot apa kakang wah sembarang pun pendek oh mrojol barang lah antaran <laughs> repot sembarang ya di tak apa apa lah ngono kon tak jeguk temen kon eh api Kata-kata apa, Pak aku kerepet masalah ya apa rek aku ngene oh, kon gak matur terang-terang karo ratune wedi kon oh, aku oh, kurang terawat ujare mbok bakul sing nambi woro nek hmm. kon panjen wis rabi ya hmm. kok lancang kok loncong lha <laughs> kenapa gak merabi? jam kedisian aku <laughs> Nek kono kana langkai ratu nih kon. Mulah pola ratu tak langkai lah

Glam, glam, glam jajur. Tanden ku tanden tak tak. Rusak, rusak, rusak ku gendang. Tanden ku tanden tak tak sawal lagi. Wis pinggir kak, wis sawal lagi. Kau ya apa ya? Ya tak. Gila, anak itu. Orang itu sakit. Masa orang itu sakit ada, Wis ngendi di mana ya? Nemen kok arek iki. <laughs> Ya bapak wis. Ngene iki bojoku teko wadah muring-muring temen iki kok. Eh Marian cek. Yo yo yo. Marian cek ya ila. Ana sing kok. Oh. Kami-kami sama baji. Kono wong kaya ngene. Si jabatan Gimana letaknya saya? Ini ini lu siapa? Ini warung sewu Um. Hmm, mari pengalaman jauh itu warung sewu. Tepangnya kenawan, hmm. lo. Lesja. <laughs> Wah, jenenge Lesja. Oh, ada anak Elondo. Kan opo wong biasa nek les dae ku lawake wati semok ngono. Lah kira apa? Alah wong pokoke trepes. <laughs> Eh, ngeten dadi royokan. Halah sapa sing royok? Aku di perapatan Kupang dikeroyok wong pitu. Iya. Mulai apa? Motil. Pawan <laughs> oh, tesian. Apa lah apa dek? Apa apa? Nyanyian nopo nopo sampe ngedi kula umbulaken. <laughs> Sakar sampean pun. Ya yes, nyanyi jembarang pokok. Lho api ngene lho kena kae. Iyalah ngibur arek-arek iki lho. Niki ngeten lho Pak Lek, nggih. Niki lho Pak Lek. <laughs> Kapan lagi duwe bek? Mboten ngoten. nyanyian nek masa-masa kini mm -mm. muda-mudi ya. Iya iya. Nah, nyanyian kula. Nyanyian langgam, mm cocok kan Pak li. Hmm, kangge Pak li ya. Iya. Nyun sewu lho Pak li. Heeh. Nggih, nyun sewu. Apa? Kok tak menyanyi lho. Ya menyanyi anak. Sing apik lho ya. Nggih. Enak eh, menyanyi apik ngolah lumayan. Awak dhewe ya melok anu, <laughs> melok katut. <laughs> Melok. Ya <laughs> aku sampe menyanyi kok ngomong mau cek lah ya menyanyi sing ngono wak lho nggih nggih sampe ning jer Pak Le iya kena anu kena untukku goblok pun <laughs> sampe ning jer cicik nggih iya iya eh. hmm. Bengawan Solo Riwari Wigo Kenapa? Kenapa? Sekre kok digedro, kok sing tak pau kok omongnya lagi di mana teman-teman yo anda. Oh bukan masih lanjut riwari ini Riwayatmu ini, eh riwayatmu ini. Olah apa tak dari riwari kok? Oh jadi cuma riwayatmu ini. Jebon. Niki kro ganti. Ganti. Hebat niki tambahan. Nek sampean ngrungokaken nyanyian kula niki, jelas pun mboten arep mangan. Ah, Sampeyan nemen itu Mas Uwe kok. Lho, nek sampean ngrungokaken nyanyian kula sing terakhir jelas mboten arep mangan sampean. Mergo warep. mau ganteng-ganteng. Jalat cecet sangat cantik. hingga rampek para ke omang lekrek wak kula niki. Ampun ah, Pak, ampun sih Pak. Lha ya apa sih? Lha hmm. Masya pinter niki. Jadi sampe nemen Lu Lho 50 niki. Enggak ngomong jaman lah. Pancal kon kan <laughs> Eh, sing nanggap pun pancal-pancal lho. Pung beca tok merini pitung atau seket, jatak diongkos si seket. Sing apa ini mesta, bang? Ngompotong kamu kayak luwak mangap. Kau ini punya lagi, tak? Ayo, aku sekadung kayak ngene Ayo, sabu ya, metelononnya dicocol. <laughs> Jangan nontarasan kota ya. Lakaplogi, lakaploi. Masa lagi hamba. Di mana letaknya? Pemila. Kau tak nak apa-apa, bang sakit ni, bang hidup hujanan toh. Ya, gila, gila, gila. Jin, jin, kawan boleh. Terus sementara satu. Mm -mm. Matur nubun doa ni. Tambah ya. Jin. Benjing ben sampe tengen lo tandis nggih sampe mriko gang kalih nomor 38. Ala apa rono? Kula cukur. <laughs> Eh alah ngrasakno rumah tangga nang gak siumpet. Nah, Durung mari ae ngomong ket mang. Nah, ya aku mari tak ke museum. Nah, ini duwe duwe mang ora usah penting aku kadung ngomong mbek wong iki. Duwe dina. <laughs> Duwe dijalo kon di mana? Pernah aku lak duwe, tak edek Iya, aku sekadu ngomong mek wong e. Wih, tak Aku lak senani wong sih Tak, tak, tak kena arek arek mau ngopo Arek apa? Arek peluri ini mau ngamen kabe <laughs> Apa? Ngamen? Iya Nek kalau kaya ada gelung aku ya di pangan Kalau <laughs> ngamen gelung kamu kan main terlalu kok Jalan, ayo jalan Loh, kan Wah, sikil merateli ngolih arek-arek <laughs> Ini kita angkat arek Ini kita arek-arek ini marek marai pedet barek sang bojo arek. <laughs> Eh, lucu kene, Bapak. Lucu kene. Nah, salah hmm. jambang. ngene iki. Eh, kakak sing sak tamoni mang. Apa? Waduh, wong e bungkik. <laughs> Ono ngawur ae sak kaya aku. Hmm. Sing anggap arek ngusungi laran pasar iki. <laughs> Lho, rek. Eh. Lho, wah wah wah ya. Amin to ae. Lho, eh. kok iki mang ya bukan yang pakaian di didolek-dolek ya sakno. Lho, sepatu kok iki tetep. Kenangan. Eh, kenangan iki. Lho, jane mang. Lho, jane tetep. Tetep tetep. Pakaian awal. Jare titip umbah. Atau <laughs> safari. Jare pengen umbah-umbahno. Ha <laughs> iya. Eh? Yo, pung dipi adakno. Awakmu iku muring-muring amin. Yo, iki kok muring-muring. Awak dhewe iki pokoke nek jawab iki nek api. Jawane dinewani. Iki kok kok satu sanek. Jadi go, go. Yo, aku sih. Jadi go pakan ngene gak apa-apa. Sampang aku sing usaha wong pakan ngene meneh. Itu pakane jarang kena. Wis <laughs> mari kanggone kan muring melok sore dikek ibadah sedang. Yo, sing gak ono, cek meneng. Iya, iya. Hmm. Lho kira sapa hari iki? Lho, kesok Kartolo. Eh, lho, Kartolo kambek Munawar. Iya. <laughs> Ya apa Munawar? Cantang ya rene-rene. Eh, jangan apa di sini ya, ngawur. Lho ni kalau gak nyebut. Wong kene rasune amin dan tak pengen amin. <laughs> Kok nyebut gane jarene kantor. Kantor sinan. <laughs> Loh, penggawaan pernah kaya aku nen? Iya lah ya, kat biar mau ratu ini tentang bisa Kasih aku nang mau pernah banget ya, itu emang pernah dah. Mau aja gak rupa tolan rem, mau aja paling ripat lagi ya. Kata sana ngingon ngingon ngingon. <laughs> Mulai nyari cili-cili ngarani jari, enten merica pedis <laughs> loh. Bojek umuring-umuring mergok, duit ini cok, pokoknya duit. Iya. Nah ini emang kayaknya bilang dina sih kok kayak ngarani. Bos, sangat dina. <laughs> Jadi apa? Parena lah, parena juga lah. Kamu tahu lah lah. Mau yang lah. Ya apa mau kacung di Amin deh. Eh, lagu ini, ini punya apa deh? Ayo aku balik. Ini apa? Balik balik mana? Mana? Tidak sore. Baru tak sore aku. Tapi yang mana cek? Doyan yang dua. Hahaha. <laughs> sejarah itu pakai oh. aku juga. Insya Allah ini dah. Iya kartunya wangi. Banyak gak ingin tukang sewa. <laughs> Tapi tak saya masih tua ini bujunya ayu. Oh, kak kalah. Oh, kak kalam Kalah. Ayo elek ngingon. Tapi cek ceklane. Oh, jadi lek teken. Eh. <laughs> senen balik kemis poso. Wah, itu gak tau mana oh, nanya. Tau poso nyusam. <laughs> Eh, jangan aku ketek. Makanya ini ganteng loh. Dia ganteng. Kayak dia ngerti. Eh, itu kan yang lama itu kertas gosok. Ini jati ya, Rari. Mungkin ini rupa Oh, geni bakul sate lu kupang. <laughs> wate ini mbak <laughs> nyolong sate wate no iya iya ini tak tahu ya ngeke cak ri iya pada menyadari nah iso ayo dikumpul nai ya mm-hmm. ayo pake ane mm-hmm. siapa cak amin ya iya iya terus awak dewe ayo gawe ya gawe eh. kesenian eh nak belum harga yang sedona oh kayak poti di berbik <laughs> sing ngoyok ae kowe ya iya iya nambah arek-arek iki arek-arek dari bajak iki kaku iki lho. Iya. Men ayo di Eh terus terus ya terus ya. Lamar gak oleh Mas iki. <laughs> Tapi yang kekuatannya yo koyo sampe ngomong apa Mas? Mas. Hmm. Ngomong oh, bahasa. Iya <laughs> bahasa ya duduk wonge cuma kekuatannya. Kekuatan koyo bahasa. Iya pancene iya. Ya wis. aja hmm. so ngumpul nanggon penok. Iya ya wis ngumpul rundingan nduk kono ya apa hmm. enake golek sandang pangan iki supaya lancar ya. Iya iya. Ayo dirukumno wong Pak. Iya iya. Ayo. Thank you.